mene Trojinoboha Otca aj Syna aj Ducha Svetého. Amen. Pokoj vám, bratia a sestry, aj dnešný deň vás vítam v tomto chráme Božom, keď chceme chváliť a oslávať Pána Boha. Ďakovať Mu za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A aj dnes si chceme uvedomovať, že sme v tej Božej milosti. Božej milosti, ktorá sa stará o nás, aby sme v ňom nachádzali aj my povzbudenie a posilnenie pre každý deň, deň nášho života. Dnešné služby Božie budú uh, nazvime ich modlitebné, eh, teda budú prepojené s modlitbami. Eh, a možno tak eh, chceme aj my dnes si uvedomovať, že, že áno, Pán Boh nám dáva svoju milosť na to, aby nás tak prijal bližšie k sebe, aby sme mohli v ňom nachádzať povzbudenie a posilnenie pre náš život, ale chce nám to ukázať nielen Božím slovom, ale aj modlitbami a spoločnými piesňami. Keďže tieto služby Bože budú modlitebné, budú teda prepojené aj s orgánom a piesňami zo spevníka, ale aj pomocou našej kapely, eh, ktorej už teraz chcem vyprosovať Božie požehnanie, aby eh, to, čo budú spievať, aby to bolo na Božiu chválu a slávu, aby sme sa my k ním mohli teda spoločne pridať k oslave Pána Boha. Verím, že Pán Boh sa prizná a že On eh, naplní svojim požehnaním tento priestor Chceme tieto služby Božie začať pred spevom Najsvetejší, po ktorom budeme spievať prvú pieseň, potom bude e, tá úvodná liturgia a e, potom bude teda časť programu e, modlitebných chvál. Teda dnes budeme spievať piesne 308 a potom na záver pieseň zo spevníka 497. Teda po predspeve Najsvetejší budeme spievať dve piesne, e, jednu pieseň najskôr, a to 308, a potom na záver pieseň 497. Nech sa Pán Ježiš prizná k týmto službám Božím. Amen. thank you najsvetejší. Bože, s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde modlíme sa. Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si našim ochrancom, a staráš sa láskavo všetkých, čo v Tebe majú nádej. Dávaš nám príležitosti, aby sme mohli pracovať na Tvojej roli duchovnej. Povolal si nás temnoty na svetlo, z ťažkostí a zhonu, do odpočinku, z beznádejnosti k novým výhľadom a perspektívam. Odpust keď vidíš, ako si často zakladáme iba na svojich výkonoch a zásluhách a zabúdame na zásluhy Tvojej na to, že Tvoj syn zaplatil za nás svojim utrpením, a vykúpil nás, aby sme boli jeho vlastníctvom. Pokore srdca prosíme, aby si nás bavil sebavedomej namyslenosti a pýchy. Nauč nás pristávať na Tvojej svetej a múdrej vôli a Tebe, Tvojej starostlivosti o nás dôverovať na ceste do večnosti. starej zmluvy budeme čítať z prorockej knihy Jeremiáš, kapitola 9, verše 22 až 23. Takto vraví hospodin. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa silák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, hospodin, preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Tak znie výrok hospodinov. Prvý list Korinským, kapitola 9, verše 24 až 27. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem slovo nášho Boha, Boha ostáva na veky. Amen. dnešné modlitby budú vychádzať z toho najväčšieho prikázania. Milovať Boha, blížneho a seba. A keď pôjdeme v opačnom poradí, pretože sme evanielici a vieme, že najprv Boh miluje nás, dáva nám, buduje nás a až potom nakoniec sme schopní milovať tých druhých a milovať Boha. 1. Janov list, 4. kapitola, 10. verš. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Áno, Boh nám dáva lásku, aby sme sa v nej naučili milovať seba. A čo to vlastne znamená? Často milujeme svoje úspechy, svoje zážitky, pôžitky, víťazstva. Ale to stále nie je milovať seba. Pretože víťazstvo skončí, príde prehra a čo? Už nie sme, zho- už nie sme hore, už nie sme nabudení, už sme takí zničení. To nie som ja moje víťazstvo. A keď milujem víťazstvo, tak vlastne vtedy odmietam toho, nad ktorým som zvíťazil. Milovať znamená mať Boha v sebe, lebo Boh je láska. Keď Jeho máme v sebe, tak nachádzame to svoje jadro, to svoje ja, ktoré sa skrýva pred tým, čo nám tento svet dáva, že nás sústreduje práve na tie veci, čo máme, čo sme zažili, čo sme zvíťazili alebo možno prijali. Boh nás uzdravuje, ja som eh, prednedávnom zažil také uzdravenie, sme sa modlili za mňa, pretože som mnohokrát taký zaseknutý, také sociálne fóbie alebo čosi také a modlili sme sa, čo je za tým. Tak sa mi v pamäti vyplávala taká situácia, keď som bol veľmi malý a bola tam nejaká súťaž, že, bež, že deti bežali za takými keksikmi, hej, jeden keksik, veľa detí a som to nezvládol a potom som bol strašne nešťastný tak sa ma spýtali, že akému klamstvu si vtedy uveril. A tak mi prišlo, že tomu klamstvu, že moja hodnota je v tom, či vyhrám. Potom sa spýtali, aká je pravda v Ježišovi. A pravda je taká, že on ma miluje. Že Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešni, keď sme prehrávali. Tak sa dávajme do rúk do toho, ktorý nás tak dokonale miluje, že v jeho rukách sa dokážeme milovať aj sami aj s našimi prehrami, bolestiami, ktoré sa v tom liečia, že potom už nie sme v takom napätí, že by sme ubližovali aj druhým. Tak ti ďakujem, Bože, že ty si prišiel na tento svet Ježišovi, stal si sa takým telom, v akom tele žijeme aj my, a ktoré nás mnohokrát trápi, lebo nie je dokonalé, je ubolené, naháňa sa za víťazstvami, potom sa trápi, keď nevyhralo, naháňa sa za zážitkami, za vzťahmi a mnohokrát tie vzťahy potom ubližujú. Tak ťa prosím, Bože, vstupuj do srdc každého z nás, aj do tých ľudí, ktorí tu teraz nie sú, či už nevládzu sem prísť, alebo nechcú, možno si myslia, Bože, že Ty nie si taký dôležitý ako tento svet, ale nad každého, nad kaž- do každého z nás tak vstupuj svojou uzdravujúcou rukou. Vylieč v nás všetky bolesti. Daj, aby sme sa tak vedeli pozrieť sami na seba tvojimi očami a vidieť tvoju lásku k nám. Nech sa vieme tak milovať sami seba tým správnym spôsobom, aby sme potom mohli vedieť milovať aj svojich blížnych a teba. Amen. Matúš 22.37 a ďalej. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. A mnohokrát na, tomto, na toto zabúdame. Hovoríme si, veď desatoro je najdôležitejšie. A keď sa tak na to pozriem, tak je tam napísané nezabiješ a ja som nezabil, tak som vlastne dobrý človek a zaslúžim si to nebo. A neuvedomujem si, že, že som zabil. Veď stačí sa hnevať na brata bez príčiny, stačí povedať niekomu blázon. Ohovárame, Miesto toho, aby sme mnohokrát dobre myslenú radu, napomenutie zobrali k srdcu, aby nás premenilo, aby sme v tom našli tú lásku toho druhého človeka, ktorý nás chce viesť z nejakej jamy na svetlo a boli by sme mu na to, za to vďační, tak hľadáme v sebe, že prečo nie a prečo to povedal zle a, a, a, a, a, a. A tá láska sa vytráca. Pán Ježiš, keď povedal tieto slova jednému farizeovi o tom zákone, tak ten farizej tak pokračoval, to je v Lukášovi 10.29. A on sa chcel ospravedlniť a opýtal sa, a kto mi je blížny? A potom nasledovalo to podobenstvo o dobrom Samaritánovi. My sa mnohokrát chceme tak ospravedlniť a zdôvodňujeme si, že prečo ten druhý človek vlastne nie je môj blížny, že na ňo sa to nevzťahuje, že by som ho mal milovať ako seba samého. Ale Pán Ježiš nás vedie inak. Ja sa pamätám, raz som išiel po zvolenie a zrazu mi tak prišla taká Božia láska. Videl som oproti sebe ľudí, ktorých by som predtým nazval tak, že sú to takí grázli alebo niečo také. Ale ja som v tom momente vedel v nich vidieť iba to, čo vidí Ježiš že sú to stratené ovečky, ktoré on miluje. A potom sa mi aj stala taká vec nedlho, že e, keď sme na, na konferenciu modlitebného spoločenstva som vyvesoval plagát a prišla taká skupinka ľudí bezdomová, jedna mi začala do mňa pýtať peniaze a tak. A ja som e, k, mne, k vedel cítiť iba to agape, tú otcovskú lásku Božiu. A ten rozhovor od nej bol taký do, dosť, dosť divný. <laughs> a Poviem tak, že keby som to bol iba ja bez, te, bez toho Boha vo mne, tak by som sa tam buď rozosmial, alebo by som bol strašne pohoršený na nej, by som ju odsudzoval, ale proste toto vo mne rezonovalo. A vedel som jej odovzdať také slovo, že má e, večer myslieť na Boha, ktorý ju miluje. Tak nechajme tú Božiu lásku, aby nás učila, ako milovať blížnych, aby nás, nás tom viedla a poprosím aj Dorotku, aby viedla ďalšiu modlitbu, aby sme boli tak zakorenení v Ježišovi aj pri milovaní druhých. Pane, ďakujeme Ti za to, že nie sme sami na tomto svete. Ďakujeme za ľudí, ktorí nás majú radi, cítia s nami, pomôžu nám. Prosíme, aby si ich žehnal, aby si žehnal naše vzťahy, naše rodiny, našich blízkych. Ty si nám prikázal, aby sme sa navzájom milovali. Pomôž nám v tom. Naplň nás svojou láskou. Pomáhaj nám vidieť blížneho tvojimi očami. Odpust, že často vidíme iba seba samých a vlastné potreby. Nauč nás vidieť toho druhého a to, čo potrebuje a ako my mu vieme pomôcť. Prosíme ťa, aby si nám pomáhal v komunikácii. Daj nám ochotu vypočuť si druhého a snahu pochopiť ho. Pomôž nám, aby sme videli, vedeli ovládať svoj jazyk, aby naše slova budovali a neublížili. Prosíme ťa, aby si nám pomáhal odpúšťať si navzájom, ako si nám Ty odpustil. Ved nás e, svojim svetým duchom, aby si aj nás mohol používať k tomu, aby ľudia počuli Tvoje slovo, lebo si nám zveril službu svestovať Tvoje evanelium. Ty nás vyzveš, aby sme milovali aj činmi, naplnili potreby ľudia okolo nás. Aj k tomu nás ved, aby sme sa vedeli podeliť s tým, čo máme, boli ochotní druhému venovať čas a energiu a pomohli im úplne prakticky a ochotne. Pane, prosíme ťa, aby v našom spore vládla Tvoja láska, aby každý, kto sem príde, sa tu cíti vítaný a prijatý aby našiel porozumienie a pomoc, keď treba. Chceme, aby nás poznali podľa Tvojej láske a uverili v Teba. Pane, zveril si nám našu zem, náš spoločný domov do správy. Pomôž nám nežiť na úkor druhých ani budúcich generácií, ale naopak, aby sme dokázali chrániť a zachovávať našu planétu a život na nej. Ďakujeme, že to nemusíme robiť z vlastnej sily ani múdrosti, ale že sa môžeme nechať Tebo viesť a v Tvojej sile konať. Amen. Ja Snáď viete, že nová zmluva je písaná v gréčtine a myslím si, že Boh to urobil zámerne, pretože v tomto jazyku je až 5 slov, ktoré my prekladáme ako láska. Jedno z nich je agape, to je taká ocovská láska Božia, ktorá sa až vie vydať na kríži za toho druhého. A ešte jedno slovo chcem spomenúť, to je filo. Poznáme ho napríklad, že filatélia, že mám rád známky, filozofia, mám rád rozmýšľanie. A teraz sa chcem tak ponoriť trošku do Jána 21. kapitoly, to je ten známy príbeh, keď pán Ježiš sa rozprával s Petrom a pýta sa ho, že miluješ ma agape viac ako všetci ostatní, pretože predtým, ako Peter zaprel, tak hovorím, že, hovoril, že ja ťa milujem viac ako všetci ostatní. A Peter vtedy tak skromne odpovedal to Filo, že mám ťa tak rád. Druhýkrát sa Ježiš pýta, že miluješ ma, agape. Už tam nepridal to viac ako ostatných. A Peter zase to skromné slovo Filo hovorí, mám ťa rád. Ale Ježiš mu aj, na, aj v prvom a v druhom prípade odpovedá, že pás mojich baránkov, pás moje ovečky. A potom príde to tretie, tá tretia otázka, tam Ježiš sa už spýta iba to, Filo, iba to máš má rád. Už sa to tak zjednotilo. Je nebezpečné, keď si tak príliš myslíme, že ako veľmi milujeme Boha. Niekedy si to aj myslíme. Spievame, aj teraz sme spievali, ako veľmi milujeme Boha, alebo inokedy spievame, že kiež viac ťa milujem. A inokedy zase zabudneme na tú pieseň a Boh pre nás nič neznamená v inom momente. A niekedy sa to zdá ako pro pokritectvo, ale skutočnosť je taká, že my sme sami v sebe mnohokrát takí rozbití. Máme v sebe také časti v duši, ktoré skrývame aj sami pred sebou. Nejaká bolesť je tam, nejaký zlý zážitok, kvôli ktorému sa bojíme pozrieť do vnútra svojej duše. A potom sa dejú takéto veci a, aj mne, a ja som si prednedávnom tak uvedomil, že v časti mojej duše je niečo také, že Bože, ne, nechoď, nepribližuj sa ku mne, tam nechcem, ale potom sme sa modlili za to a sa to uvoľnilo. A sa to tak posunulo, zmenilo. Potrebujeme sa tak zjednotiť v sebe, aby sme vedeli milovať Boha stále. Keď sa vrátim k tomu svedectvu, čo som hovoril pred chvíľou, tak pritom, ako som dostal tú lásku od Boha milovať blížnych, tak som aj vnímal, že ma Boh tak povoláva do misie a detská misia zvykla chodiť do žiaru, kde som býval a som sa k nej pridával s tým, že a ja chcem hlásať evanielium. Bolo to také, že ja to chcem. A nikdy z toho nič poriadne nebolo. Ale potom po to zážitku, keď oni odišli, tak ja som ostal s tými deťmi, každý týždeň som ich mal na dvore, chodilo mi ich tam zo 20. A som videl, že aké je to úžasné, keď Boh vstupuje svojou láskou do nás, keď nás povoláva, tak ako toho Petra, <laughs> keď aj ja som Peter, že sa pýtal na tú lásku, tak nakoniec z toho bolo aj to povolanie k tým ovečkám. Pozerám, že kde je Evka? A tu si, je <laughs> dobre, za, za <laughs> Takže už pomaly poprosím, aby sa tak priblížila. Pretože sa potrebujeme modliť za seba, aby sme vedeli tak naozaj milovať toho Boha, aby nás to sprevádzalo v živote stále. Pane Bože, Ty si ten, ktorý si nás miloval prvý a Ty si ten, ktorý si sa za nás obetoval. Prišiel si so svojou láskou, aby my sme mohli spoznať, čo to je milovanie. A mm, ja tu prichádzam teraz aj s mojimi bratmi a sestrami. A túžim ti odovzdať naozaj všetku bolesť, všetku horkosť, všetok hnev, ktorý máme v svojich mysliach, ktorý máme v svojich srdciach, ktorý máme, ktoré máme vo svojom vnútri. Odovzdávam Ti, Pane, všetku nespokojnosť, smútok, všetky zlé myšlienky, ktoré, ktoré sú tam, všetky svoje nezdravé predstavy, ktoré sa formujú aj vplyvom tohto sveta a ktorými nás diabol oklamáva. Pane, prosím, zober si to všetko a túžim, aby sme si obliekli biele rúcho, aby sme mohli byť pred Tebou naozaj taký skvúci sa. Ďakujem Ti za každý jeden deň, ďakujem Ti za každého jedného človeka, ktorý je teraz aj tu. Ďakujem Ti že ani jeden deň nás nenechávaš samých. A dávam ti za to moju vďaku a úctu, lebo si naozaj veľký a dokonalý Boh, ktorého nevieme poňať ani svojou mysľou, nevieme si ťa predstaviť a dokážeme odvnímať a prijať len také tvoje záblesky, ale aj to je niečo, čo nás presahuje. Tak chválim ťa za to všetko, Pane, že si ochotný a naozaj schopný E, vždy na novo sa nám priblížiť, na novo sa nám zjaviť, na, no, na novo um, dať sa spoznať. A ďakujem, že každý deň nás učíš, učíš, ako ťa môžeme milovať. A ty si povedal, že ten, kto ma miluje, tak zachováva tvoje e, slovo. Pane Bože, prosím ťa, pomôž nám, aby sme tvoje slovo chápali, aby sme ho dokázali vpustiť úplne do, do hĺbky svojho vnútra a aby sme ho dokázali naozaj žiť a tak ti ukázať tú našu lásku. Vstúp teraz ty so svojim svetým duchom, aby toto mohol byť ľud, ktorý teba ctí a ktorý teba vyvyšuje a ktorý, ktorý ťa miluje aby sme mohli byť nástroj v Tvojich rukách a tak ťa uctievať. Lebo to je láska. Nie je žiť sám pre seba, ale odovzdať sa, obetovať sa tak, ako Ty si sa obetoval za nás. Prosím ťa o cestu pre každého jedného z bratov, aby videli, aby poznali, kde ich chceš mať a kde ti môžeme slúžiť a kde budeme môcť byť potom s tebou jednotní. Lebo ty si povedal, že um, ty, keď nás budeš milovať, tak prídeš ku nám a budeš s nami a budeš prebývať s nami. Tak, Pane Bože, toto túžim, aby sa dialo, aby sme boli spoločenstvo, ktoré, ktorého strede si Ty a ktoré je Tebou naplnené a tak navzájom, aby sme mohli mať tú lásku my od Teba a zároveň my k Tebe. Amen. Stojím pred Tebou, Pane, s a ďalej. bratia a sestry. Chcem sa k nám prihovoriť úplne krátkým slovom dnes. Slovo, ktoré nám svedčí o tom, že nie len tie modlitby, čo je všetko potrebné, ale že Boh nám preukazuje svoju milosť. Boh nám dáva svoju milosť. A text, ktorý, eh, o ktorom chcem úplne v krátkosti niečo povedať, je text z Evanielia podľa Lukáša z 15. kapitoly. Je to vyvrcholenie toho príbehu o stratenom alebo marnovratom synovi. Pokojne si ho doma celý prečítajte. Je to Evangelium podľa Lukáša 15. kapitola od 11. až po 32. verš. Ja len v krátkosti prečítam tie verše, ktoré aj tam máme vysvietené 24 20. až 24., keď v mene Božom čítame. Vstál a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, ľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A si mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu, proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho, oblečte ho, dajte mu prste na ruku, obú na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a ved, jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Amen. To sú Božie slova. Bratia sestry, Boh nám dáva svoju milosť, ktorá je nezaslúžená tým, že my sme si ju nejako nezaslúžili, ale to má byť ako taký dôsledok plnenia toho, čo nám Pán Boh hovorí. Aj to, čo sme počuli, aj to v modlitbách, aj v tých textoch, že áno, máme mať vzťah s našimi blízkými, máme mať vzťah s Bohom a jednoducho máme mať vzťah vo svojej podstate aj sami so sebou a modliť sa za seba, za blízkych a, za, a k Pánu Bohu za to, aby On nám dal svoju lásku a milosť. Áno, ten príbeh hovorí o tom, že stratený syn je privítaný s radosťou. Je privítaný s radosťou. Zoberme si toho otca, áno, on nevedel presne, čo sa stalo s týmto synom, len ho vidí ďaleko a si predstavte, že on išiel k nemu. Ale neobyčajne. Božie slovo nám hovorí, že sa k nemu rozbehol. Určití vykladači hovoria, že to nebol len taký nejaký tackajúci beh, keďže to bol starší človek, ale že to bol riadny beh. Že on tak rád videl, neriešil to, čo sa stalo predtým, ale prijal ho s radosťou. A môžeme povedať, že otec mu všetko odpúšťa. Napriek tomu, že prichádza roztrhaný, asi nie najkrajšie voňavý, ale otec ho príjma odpúšťa mu všetko a oblieka ho do najkrajších šiat. Viete, vtedy to bolo tak, že ten, kto mal tie najkrajšie šaty, kto mal prste na ruke, kto mal obu na nohe, to bol, to bol pán. To nebol len obyčajný sluha, napriek tomu, že on to vyznáva tomu svojmu otcovi, pane, ja, otče, ja chcem byť len jeden z tvojich nájomníkov. Ale otec ho opäť spravil svojim synom. Priznal sa k nemu. A nie len to, ale Božie slovo nám hovorí, že otec organizuje hostinu. A jednoducho si uvedomuje, syn bol mŕtvý. Nevedel som o ňom absolútne nič. A prišiel, ožil. Bratia a sestry, aké úžasné je spoznať, že, že Boh sa takto skláňa k nám. A poviem pravdu, mám pripraveno viacero tých eh, aj slajdov a jednoducho aj dlhšiu kázan, lebo poviem pravdu, nevedel som, ako dlho bude prebiehať eh, aj tieto, tieto modlitebné služby. Ale to nevadí. Ja sa chcem dostať k jednej časti, ktorú mám pripravenú. A to je, že niekedy sme aj my podobní. Boh sa Že Boh aj nás príjima. Príjima s otvorenou náručou. Niekedy sme stratení, nevieme ako ďalej. K tomu nám slúžia modlitby. Za seba. Možno blížni sa modlia za nás. My sa modlíme za blížnych a prosíme Pána Boha, aby nám bol milostivý. Boh nás príjima, otvára svoju náruč. Dokonca e, niekde to máme napísané, že Boh nás dvíha z toho nášho stavu. Keď sme úplne eh, dezorientovaní, aj keď sme úplne na zemi, úplne padnutí, Boh sa k nám priznáva, zdvíha nás, príjma nás otvorenou náručou. Boh nám odpúšťa naše hriechy. Boh nám odpustil skrze Pána Ježiša Krista. On nám dal svojho syna, aby sme my mohli žiť. Poznáme to známe Božie slovo z Jána 3.16. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Boh nám odpúšťa a odpustil naše hriechy. A dokonca je úžasné, že ten Ján 3.16 pokračuje ďalej, že, že jednoducho toto spravil Boh ešte skôr, ako sme ho poznali. O čo skorej budeme zachránení Jeho milosťou, keď sme Jeho priatelia. Aj list Rímským o tom hovorí. Boh pre nás pripravil hostinu. Už pripravil. Lebo pán Iž hovorí, že ide nám pripraviť miesto. A keď príde, zoberie si nás, aby sme boli tam, kde budeme, kde je On. A budeme spolu s ním. Budeme v Jeho kráľovstve, v tej úžasnej oslave Božieho mena, kde budeme s ním tráviť zvyšok, Večnosť. na veky. Áno, Boh sa o nás stará. Boh má on pre nás pripravené viac, ako dokážeme, ako dokážeme si to uvedomiť. Boh nám ponúka Božie kráľovstvo. Práve tým, že za nami ide, že nás dvíha, príjma nás do svojho náručia. Práve tým, že nás omilostil skrze Pána Iša Krista a pripravil pre nás miesto. Božie kráľovstvo, kde budeme môcť byť s ním. Lebo tento môj syn, táto moja dcéra, boli mŕtvi, ožili. Boli stratení a našli sa. A toto platí aj o nás. Aj my sme niekedy úplne ďaleko od pána. Sme stratení a hľadáme sa. Ale Boh nás príjma. Otvára svoju náruč. Odpúšťa nám všetko to zlé a ponúka nám novú milosť, nádej a istotu, aby sme v ňom našli povzbudenie a posunenie pre náš život. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pani Bože, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš. Že nám dáva všetko potrebné pre náš život a že my v tebe môžeme mať nádej a istotu, že to, čo ty robíš, je dobré. Preto sa vkladáme do tvojich rúk a prosíme, konaj v nás svoje dielo Daj nám, aby sme mali túžbu po modlitbe. Potom, aby sme mali túžbu po spoločenstve s Tebou, s bratmi a sestrami. Aby sme ťa vzývali, oslavovali a zvelebovali. Tak chceme ďakovať za každý jeden deň nášho života a prosíme, aby si nás povzbudzoval, viedol svojim svetým duchom. Aby si nám ukazoval, čo máš pre nás pripravené. Nech je Tvojmu menu zdaná čest a sláva. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, mám pre nás pár oznamov. Sú toto také tie naše klasické, ale aj výnimočnejšie. V pondelok o 17. sa stretne zborový spevokol. V stredu od 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy Radvanska. Vo štvrtok o 17. pozývame na biblickú hodinu na faru. V piatok od 15 je vyučovanie našich konfirmandov a potom 15.30 e, prebieha stretnutie dorastu a od 18.00 máme stretnutie rodín, mládeže, detí a dorastu. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore o 9.00. Pozývame na služby Božie sem do chrámu, zároveň naše deti na detskú besiedku. Po tej liturgickej časti v nádeji, e, že budú prebiehať aj spoločné chvály a oslavy nášho pána spasiteľa. Mene zborového prezbiterstva a predsedníctva vás už dopredu pozývam na celozborový konvent, ktorý sa uskutoční 15. februára v rámci služie Božích. Ja viem, že konventy nie sú možno také lákavé, ale príďte, aby ste vedeli nielen to, čo sa udialo za rok 2025, ale aj to, čo sa plánuje tomto roku 2026. Srdečne vás teda pozývam už dopredu na zborový konvent. Opäť pripomínam aktualizáciu členstva v cirkevnom zbore a spolu s bratom dozorcom vám prajeme, aby vás pán žehnal, viedol a naplňal svojim požehnaním vo všetkom, čo stojí pred vami. Pred záverečnou piesňou príjmite ešte požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen. bratia a sestry, v prvom rade vďaka Pánu Bohu za to, že On nás vedie svojou milosťou, za to, že nám dal aj tento náš spoločný čas, aj pri tých modlitbách, Božiom slove, pri piesňach a chválach Jeho svetého mena, ale vďaka za všetko, čo On má pre nás pripravené aj ten nasledujúci týždeň, čas, ktorý nám dáva. Verme, že On naozaj bude stať pri nás a že prosme Ho naozaj v našom živote, aby On nás viedol a žehnal svojim svetým duchom. Bratia a sestry, tí, ktorí ste na začiatku e, nedostali osobne do rúk e, pohľad, časopis e, cirkevného zboru a máte ešte túžbu, vonku pri východe je krabica s pohľadmi, tak pokojne si zoberte, môžete takýmto spôsobom poslúžiť aj niekomu inému a takýmto spôsobom priniesť zväzť o cirkevnom zbore aj možno tí, ktorí dnes nemôžu sem medzi nás prísť. A nám všetkým prajem, aby nás Pán viedol svojou milosťou, naplňal svojim pokojom a každý jeden deň nám ukazoval, čo má pre nás pripravené. Nech jemu zdá na čest a sláva. Amen.